түрікше үйренеміз. қадірменді радио тыңдаушылар түрікше үйренеміз атты бағдарламаның жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз бұдан бұрынғы сабағымызда түркия республикасына байланысты қажетті мағлұматтарды үйренген болатынбыз бүгінгі сабағымызда болса бір жағажайға баруды жоспарлап отырмыз керемет табиғаты теңіздері және күнімен әлем туристерінің таңдаулы еліне айналған түркия биыл да мыңдаған шетелдік туристке мекен болып отыр елімізге келген туристердің барлығына дерлігі демалыстарын теңіз жағасында жағажайларда өткізгісі келеді егер сіздің де осындай ниетіңіз болса демалысыңызды түркия жағалауларында өткізгіңіз келсе төмендегі сөйлемдерді мұқият тыңдап қайталауға тырысыңыз Бұраларда güzel bir plaj var mı? Осы жерде жақсы жағажай бар ма? Evet. Şu otelin karşısında bir tane var. Иә, мына қонақ үйдің қарсы алдында бір жағажай бар. Çocuklar için bir yüzme havuzu var mı? Balalarga arnalgan yüzü basseyni var mı? Evet. Plajın yanında küçük bir havuz var. İyi, жағажайдың kasında кішкене бассейн var. Nereden sandal kiralayabilirim? Қай жерден қайық жалдауға болады? Lütfen plaj girişindeki ödeme gişesine sorun. жағажайдың кіреберісіндегі кассадан сұраңыз Lütfen bir tane daha şezlong getirir misiniz? тағы бір ағаш жатақ әкеліңізші Özür dilerim. Şu anda hepsi dolu. кешіріңіз қазір барлығы толы Nerede duş alabiliriz? қай жерде душ алуға болады Duşlar plajın çıkışında. душтар жағажайдың тысында ардақты тыңдаушылар жағажайға байланысты сөйлемдерді аудармалармен бірге тыңдадыңыздар осы сөйлемдерде жағажайдың қайда екені балалар үшін арналған бассейн қайықты қайдан жалдап алуға болатыны ағаш шатақтар жөнінде тақырыптар қарапайым сөйлемдермен түсіндірілген енді сөйлемдерде кездесетін сөздерді бірге үйренейік пляж жағажай юзме хавузы жүзу бассейні, сандал, қайық, кираламак жалға алу гириш кіреберіс өдеме төлеу Долу – толы чықыш шығу қадірлі тыңдаушылар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды алдымыздағы апта басқа бір тақырыппен бірге боламыз сау болыңыздар Türkçe үйренеміз